Azpaneko herria, behaz, lurren jabe izan ez, ak, bere abisuak emanatu, de, boskatu, zerran ez, galiten zuela, behaz, kontratua buka dezan, buka dain, behaz, maiatzaren oita behatzean. Eh? Lurren jabea kontra izan ez, uh, utilite publik nahi dute pasarazi, eta prefektadu, behaz, hori trenkatuko. Pentsatzen da, maiatzain zin, beraz, eginen duela gora zer, eh, beste naz, uh, beste naz, bera gelditake, ara, <laughs> guretako antaila ditake, eh, berantago hartzen bali madu, banan ez dut ez dira hortan, uste, ez niz, uh, bon, aspalditik dira, uh, johan, eta untsa lantzen uh, alde hortarat. Eta azkenik, ogoi urte zer esegitu nahi behidu azketan, erabaki hori noiz hartuko da? Da zori gandute, behaz, uh, Sindikateko kontseiluak duela, behaz, alduden uh, 2000 mosteko abendoaren uh, aitzin. Hendik eta urte buruko.